Eh, ihtimali ya kwanza masala ya ilmu, ihtimali ya pili masala ambayo yanafungamana na sira Ihtimali ya tatu aljamu baina maslahatain, yani nikusanye yote kwa pamoja, lakini kutokana na wakati, wakati ni mfupi, yani aljamu siku zote inakuwa aljamu yasir, lakini ahyana inakuwa aljamu asir eh, wa shadid. Wakati mwingine kukusanya inakuwa ni ngumu. Wakati mwingine aljamu ghairu mumkin, kukusanya vile vile haiwezekani. Wakati mwingine hasa hasa inda taaru na hapa vile vile kuna taarud, lakini taarud yenyewe ya wakati, min haythu alwaqt, sio taarud baina ya mambo mawili. Kwa hiyo nimeona kama vile mmoja katika maimamu anavyosema, idha kunta fi shay'in fakun fihi ukiwa katika jambo basi uwe katika hilo hilo jambo. Kwa madhali daura inazungumzia masala ya sira, basi na mimi nimeona nizungumzie asira adnabawiya, lakini sitozungumzia sira katika mwenendo wa darsa. Mimi nitazungumzia sira katika vipengele vitatu, yaani kama ni tasihili ya, ya darsa ambayo inayoendelea au daura ya, ya sira ambayo inaendelea. Yaani muhadhara wetu kwa hiyo utakuwa una mahawir tatu hizi, yaani vipengele vitatu. Kipengele cha mwanzo ahamiyatu sira annabawiya, umuhimu wa asira annabawiya. Kipengele cha pili itakuwa ni manhaju kitabati sira annabawiya yani manhaj au unaweza kusema manahij, yale mapito yaliyotumika katika namna ya kuandika sira hizi za, za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani wale waandishi katika sira wamepitia wamepita mapito gani katika kuandika kwao sira. Na kipengele cha tatu, masadiru sira an-nabawiyya yani vitabu vya kurejea vitabu vya asili vya kurejea unapotaka kusoma asira annabawia. Kwa ni hizo ni mahawiri hizo tatu, vipengele vitatu. Kipengele cha mwanzo ni ahamiyatu sira annabawia, umuhimu wa sira ya, ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam ina umuhimu mkubwa katika maisha ya ya Muislamu kwa sababu sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sira ambayo inamzunguzia mtu ghair adi, yani sio mtu wa kawaida. yani unapozungumza sira ya, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam unazungumza sira ya afdalul khalqi ni sira ya mbora wa, wa viumbe na vile vile unapozungumzia sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam unazungumzia sira ya khatamun nabiyyin mtume wa mwisho wa khatamul mursalin na ndiyo yeye ni mtume wa mwisho na katika mursalin pia yeye ni wa mwisho kwa hiyo ni sira ambayo inazungumzia yani a'zam insan arafahu tarikh, mtu aliyokuwa mkubwa mtukufu, ambayo tarikhi imemtambua Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an amezungumza akasema, wa innaka la'ala khuluqin adhim, na hakika wewe Muhammad la'ala khuluqin adhim, upo juu ya tabia tukufu watu wa ilmu almaani wanafahamu hiyo ala maana yake, yani wa innaka la'ala khuluqin adhim, kwamba zile tabia tukufu, hakuna tabia tukufu ambazo mtume kaziacha, yeye yuko juu. Maana inawezekana mtu ana tabia tukufu, lakini kuna nyingine zimemshinda, ziko juu yake, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani inasema wa innaka na ala khuluqin adhim. Kwa hiyo hakuna ambaye ana tabia nzuri kumshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna tabia iliyokuwa nzuri ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifanya. Hii aya vile vile inaashiria umuhimu wa sira, kwa sababu ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika tabia zilizokuwa njema maana yake inatuhimiza tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam na hatuwezi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam tukazifahamu hizo tabia zake njema bila ya kufahamu nini asira annabawiya asira annabawiya ndio inatufahamisha hizo tabia zake ni zipi kwa hiyo hatuwezi kuzijua tabia za mtume ambao zimesifiwa ambazo Aisha radhiallahu anha katika riwaya anasema khuluquhu alquran tabia zake ni nini ni Qur'an hatuwezi kuzifahamu tabia kama hatukusoma nini asira an-nabawiyya kwa hiyo sira inatufahamisha tabia zilizokuwa njema za mtume sallallahu alaihi wasallam tunapata kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tukitaka kufupisha umuhimu wa asira an-nabawiyya tunasema tubayinu akhlaqa an-nabii sallallahu alaihi wasallam sira inabainisha tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi na sira inabainisha sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam ukitaka kumjua mtume yuko vipi basi sira inabainisha zile sifa zake wa khasaisahu na sira inabainisha yale mambo yake ya kipekee ambayo wengine hawana tukitaka tukuzijue khasaisun nabii kwa kusoma sira yale mambo ya kipekee kuna mambo ambayo ni hasa kwa mtume sala sallam kuna ahkam ambazo ni hasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam tunazifahamu hizi vile vile kwa kusoma kwa kusoma sira maana yake Qur'ani kuna mambo yameelezea Qur'ani kuhusiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaweza akaja msemaji akasema na sisi pia tunaamrishwa hilo jambo. Kwa nini? Kwa sababu kile anachoambiwa Mtume asli na sisi ndio tunachofanya nini, tunachoambiwa. Sasa tukitaka kujua kwamba hili jambo ni hasa kwa Mtume, si kwa wengine kwa kusoma sira yake tutapata katika uhai wake hakutokea mwingine katika masahaba amelifanya hilo jambo. Kwa hiyo hata tukilikuta kwenye Qur'ani mtume ameamrishwa, tutajua kumbe ni hasa kwa nini kwake yeye mtume sana. Kwa hiyo sira inabainisha khasaisa nabii sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika sira tubayinu dalaila nubuwatihi, inabainisha dalili za ule utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunajua mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume lakini Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea dalili za kumjua kama yeye mtume sasa utamjuaje kama yeye mtume kwa kusoma sira utazikuta zile dalili ambazo zinajulisha kwamba huyu ni mtume sira vile vile tubayinu ahwala asrihi sira inabainisha hali ya zile zama za mtume swalla sallam wakati wa mtume ulikuwaje hali zao zilikuwaje kwa hiyo hata kuna baadhi ya mambo tukitaka kuyahukumia tutayaangalia vipi, ilikuwaje katika hali zao kipindi kile. Kadhalika sira tubayinu akhlaqa ashabihi sallallahu alaihi wasallam, sira inabainisha tabia za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwaje wale masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na sira vile vile tuwadhihu ahkama alislam wa adabahu sira inaweka wazi hukumu mbalimbali za Kiislamu na inabainisha adabu za Kiislamu zinakuwaje ukisoma sira unafahamu zile hukumu ambazo zilitolewa na mtume alayhi sallam katika uhai wake ukisoma sira unafahamu namna gani ilivyokuwa adabu za Uislamu katika kuamiliana wao kwa wao na katika kuamiliana na wasiokuwa Waislamu. Sira inakufahamisha adabu zao zilikuwa vipi. Almuhimu, sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sio sira ya mtu mwingine, kwa sababu sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sira ya afdalul khalqi kama ambavyo nimetangulia mtume aliyekuwa bora tunafahamu mitume wametofautiana kifadhila tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd tilka rusul hao ni mitume lakini hawako daraja sawa faddalna ba'dhum ala ba'd tumewafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi yao mtume sallallahu alaihi wasallam kifadhila ndio mbora wa mitume yote kwa hiyo sira yake sio sira ya wengine hata katika mitume wengine hawafanani sira yao na sira ya nani ya mtume saw sallam kitu kinakuwa bora kwa ubora wa kilichokusanya ikiwa anayedurusiwa ni bora wa viumbe basi na hichi kitu chake kitakuwa ni, ni bora na ndio maana al-Imam As-Sa'di rahimahullah katika hii aya tilka ar rusul fadhalna ba'dahum ala ba'd akasema fakullul anbiya'i lau adraku muhammadan lawajaba alaihim al-imanu bihi wattiba'uhu wa nusratuhu wa kana huwa imamahum wa muqaddimahum wa matbu'ahum al-imam au ash-shaykh as-sa'di rahimahullah anasema fa kullu anbiya mitume wote lau adraku muhammadan sallallahu alayhi wasallam laiti kama wangemdiriki Muhammad la wajaba alaihimul imanu bihi ingewajibika kwa wao kumwamini Ibrahim engemdiriki Muhammad ingekuwa katika zama za Muhammad ni wajibu kwake kumwamini Muhammad wattiba'uhu na kumfuata sio mtume afate la amfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nusratuhu na ingelikuwa ni wajibu kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam wa kana huwa imama na angelikuwa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiongozi wao wa muqaddimahum na ingelikuwa yeye ndiyo anayetangulia wa matbu'ahum na ingelikuwa yeye ndiye ambaye matbu' mwenye kufuatwa al-imam An-Nawawi rahimahullah ketika Al-Minhaj Syarh Muslim ibn Hajjaj ketika hadis ya Abu Hurairah hadis ya Muslim mtume aliposema ana sayyidu waladi Adam mimi ni bwana wa watoto wa Adam yaum al-qiyama siku ya kiyama al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi akasema wa hadha al-hadithu dalilun hii na hadithi hii ni dalili ya ubora wake kwa hiyo unaposoma sira unasoma sira ya mbora wa viumbe kwa sababu ukisoma hata haya maneno ya Imam Abu Zakaria rahimahullah yanamalizia ni mbora wa viumbe mpaka kwa malaika yeye ni mbora kwa sababu anasema mauqifi ahli sunna wanadamu ni bora zaidi kuliko malaika kwa hiyo kama yeye ni mbora wa waladi adam maana yake ni mbora mpaka kwa nani kwa malaika Abu Zakaria An-Nawawi amesema hayo rahimahullahu ta'ala. Vile vile nimekuja na nukuu za baadhi ya aima kuonesha umuhimu wa sira ya Mtume saw sallam. Zainul Abidin Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib anasema kunna nuallamu maghazi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kama nuallamu sura min alquran tulikuwa tunafundishwa ile historia ya vita vya mtume saw sallam kama tulivyokuwa tunafundishwa sura katika Qur'an yani masahaba walikuwa wakiwafundisha watoto wao maghazi matabiina walikuwa wakiwafundisha watoto wao maghazi vile vita vya mtume sasa kama vile ambavyo alikuwa akiwafundisha nini Qur'an kwa ule umuhimu wa wasira Ibnul Jawzi rahimahullah anasema wa aslul usul al alilmu wa anfa'ul ulumi an-nadharu fi siyari ar-rasul wa ashabihi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده anasema ibn al-jawzi rahimahullah wa aslu al-usul al na msingi wa misingi yote ni nini ni ilmu ndio msingi wa kila kitu wa anfa'ul ulum na elimu yenye manufaa zaidi an-nadhar fi sirati rasul au fi siyari rasul kuangalia sira za mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anfa'ul ulum wa ashabihi na sira za masahaba zake قال الله taala amesema Allah mtukufu ulaika alladhina hada Allah hao ndio ambao Allah amewaongoza fabihudahu muqtadi kwa ule uongofu wao fuata kwa hiyo wao ni bora na wao wameongoza njia ya sawa asli ya aya inazungumza kuhusiana na mitume iliyopita Muhammad anaambiwa afuate mwongozo wao lakini alibra biumumi lafdhi la bikhususi sana kila kikundi kitakachokuwa bora kilichopita kitakuwa kimeongozwa na Allah na waliokuja baadaye watawajibika wafanye nini wakifuata kwa hiyo na sisi kuwafuata masahaba ni jambo ambalo ni bora Sufyan ibn Uyayna rahimahullah anasema inna rasulallahi huwa almizanul akbar فعليه تعرض الاشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل سفيان بن عيينة نسيما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر انتم ديو ميزان كوبا فعليه تعرض الأشياء على خلقه Kwake yeye mtume ndiyo vitu vinapimwa. Ukitaka kujua jambo zuri au sio zuri, basi lipime kwa mtume, kwa sababu ndiyo almizan alakbar, ndiyo mizani kubwa. Anasema ala khuluqihi, katika tabia zake. Ukitaka kuzijua tabia zipi nzuri, angalia tabia za mtume sawa sallam, wasiratihi, na mwenendo wake, wahadihi, na njia yake fama wafaqaha, mambo yote yatakayowafikiana na mambo ya Mtume, fahuwa alhaq, basi itakuwa ni haki. Hilo jambo linawafikiana na haya mambo ya Mtume itakuwa ni haki. Wama khalafaha, na lolote litakalokwenda kinyume na yale yaliyokuwa nayo Mtume, fahuwa albatil, hilo ni batil. Ibnul Qayyim rahimahullah katika Zadul Maad amezungumza maneno mazuri sana kuhusiana na umuhimu wa sira anasema wa min hahuna ta'lam na kutoka hapa wewe unafahamu utafahamu idhtirar alibad fawqa fawqa kulli darura ila ma'rifati rasul sallallahu alayhi wasallam wa ma jaa bihi ulazima wa waja upo juu ya lazima zote yani ni kalamu baligh yani ulazima wa waja anasema ulazima wa waja fauka kulli dharura ni juu ya, ya mambo ya lazima yote ila maarifati rasul sallallahu alaihi wasallam ma jaa kama kuna mambo ya lazima basi jambo la kumjua mtume na yale aliyokuja nayo ni juu ya mambo yote yale ya lazima fauka kulli dharura ni jambo la muhimu zaidi kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam na kujua yale aliyokuja nayo anasema wa tasdiquhu fima akhbara bihi na kusadikisha yale aliyotolea habari wa ta'atuhu fima amara na kumtii mtume katika yale aliyoyaamrisha fa innahu la sabila ila as-sa'ada wal falahi la fi ad-dunya wala fi al-akhirah illa ala aidi rusul, kwa sababu hakuna njia ya maisha bora na kufaulu si duniani wala akhera isipokuwa katika mikono ya nani? Ya mitume. Akaendelea mbele akasema, wa idha kanat saadatul abdi fi ddaraini muallaqa bihadyi nabiyi sallallahu alayhi wasallam fayajibu ala kulli man nasaha nafsahu واحب نجاتها وسعادتها ان يعرف من هديه وسيرته وشانه ما يخرج به من الجاهلين به anasema ibn qayyim wa idha kanat sa'adatu al-abd ikiwa maisha bora ya mtu fi daraini katika hizi nyumba mbili yani dunia na akhera maisha bora ya mtu muallaqa yamefungamanishwa bihadi nabii sallallahu alaihi wasallam na uongofu wa mtume fayajibu ala kulli man nasaha nafsahu ni wajibu kwa kila mwenye kuinasihi nafsi yake wa ahabba najataha na anayopenda nafsi yake kufaulu wa saadataha na anayependa maisha bora ya nafsi yake an min hadihi ajue njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam wasiratihi na mwenendo wa mtume wa sha'nihi na ajue yale mambo shani ya mtume ma yakhruju bihi min aljahilina bihi kiwango ambacho atatoka katika wale ambao ni majahil kwa kumfahamu mtume wayadkhulu bihi fi idadi atba'ihi na ataingia katika hisabu na mazingatio ya wenye kumfuata mtume haiwezekani unasema unamfuata mtume hujui sira yake lazima ujue uingie katika wale ambao wana wanamfuata mtume wa shiatihi na wale wenye kumpenda na kumfuata wa hizbihi na lile kundi la mtume wannasu fi hadha baina mustaqillin wa mustakthirin wa mahrumin na watu wamegawanyika kuna wanaokithirisha wanafahamu vizuri sira na kuna mustaqil na kuna ambao hawafahamu isipokuwa kichache wa mahrum na kuna watu ambao wamezuiliwa hawafahamu chochote kuhusiana na sira ya mtume akasema baada ya kumgawa tabaka za watu tatu kuna mustakthir na kuna mustaqil na kuna mahrum akasema walfadlu biyadillah yu'tihi man yasha na fadhila zipo katika mikono ya Allah Allah anampa anayemtaka kwa maana hata kufahamu sira ni katika fadhila kubwa ذا الله سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم نا الله ني من فضيله ذو قوة أبو بكر الخطيب البغدادي حافظ المشرق في وقته أنا سيما أنا سيما تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة فيجب كتبها والحفظ لها Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah anasema tata'allaqu bimaghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yanafungamana kwa vile vita ambavyo mtume amepigana yanayofungamana kunafungamana ahkamu kathira hukumu nyingi fayajibu katbuha inawajibika kuandika yale maghazi zile sira za vita alivyopigana mtume kwa sababu kuna hukumu nyingi ndani yake walhifdhu laha na inawajibika kuhifadhi vile vita ambavyo mtume sala sala amepigana na hukumu zake kwa sababu gani kwa sababu katika kuhifadhi utafahamu hukumu nyingi sana Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah anasema inna sirata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam liman tadabbaraha taqtadhi tasdiqahu daruratan وتشهد له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا falau lam takun lahu mu'jiza ghaira siratihi lakafa anasema ibn hazmi rahimahullah inna sirata muhammadin hakika sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam liman tadabbaraha kwa mwenye kuizingatia taktadhi tasdiqahu inahukumia wewe kumsadikisha mtume ukizingatia moja kwa moja utamsadikisha kama huyu ni mtume wa Allah dharuratan, katika hali ya lazima. Yoyote atakayeingia akasoma sura akaidurusu vizuri na kuizingatia, lazima atahukumia kumkubali Mtume sala sallam. Watashhadu lahu annahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam haqa na sira inamshuhudia kwamba mtume alikuwa ni mtume wa Allah kikweli kabisa. falau lam takun lahu mu'jiza pengelikuwa hakuna muujiza ghaira sirati isipokuwa hii sira yake yani ibn ibn hazm hata sira ya mtume anasema ni nini ni muujiza kungelikuwa hakuna muujiza yoyote isipokuwa hii sira yake tu lakafa ingelitosha sira hakuna haja ya muujiza mingine hii sira tu watu wakiisoma ingelitosha kujua kwamba huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala hawa ni maima ambao ni sita ambao wanazungumzia kuhusiana na umuhimu wa sira ya mtume saw sallam na nafikiria kifaya na wanaotaka basi wakafanya tawasa katika vitabu hiyo ni almihwar alawwal yani kipengele cha mwanzo ambacho ilikuwa ni ahamiyatu asira an-nabawiyya kipengele cha pili manahij kitabati sira manhaji za kuandika sira. Tunajua ahlul ilmi wameandika sira sana, na muarrikhun, watu wa tarikh, wamejitahidi katika kuandika sira, lakini hawa wote hawajapita katika manhaji moja, wamepita katika manhaji tofauti. Na kadhalika tariqa, tunaweza tukafanya ijmal, ima ni tariqatul muarrikhin na tariqatul muhaddithin katika sira ima unaweza ukatumia tariqatul muarrikhin njia ya watu wa tarikh au tariqatul muhaddithin au njia ya watu wa, wa hadithi lakini sisi tupo katika manahij kwanza manahij zipo nyingi za za kuandikwa namna ya sira kama mtu atazingatia ahlul ilmi namna walivyoandika sira basi utakuta wametumia kama ninavyosema manahi mutafarriqa manhaj mbalimbali yani njia mbalimbali za za kuandika manhaji ya kwanza almanhaju sardi ni manhaji ya kutiririsha matukio yani unaandika sira unayaleta matukio na kitu kilichokuwa muhimu kwako wewe hichi kisa kiwe kamila unaunganisha matukio unaanza mtume sala sallam alipoanza kupewa utume au pengine kabla albitha unatiririsha yale matukio kiasi ambacho yanaungana yani sardan ndio maana inaitwa almanhaj as-sardi wanatiririsha yale matukio kwa kiasi ambacho unaifahamu yale matukio yalivyokuwa kisha ikawa hivi kisha ikawa hivi kisha ikawa hivi hii manhaji hii inaitwa almanhaj as-sardi ambayo manhaji hii hawazingatii usahihi imesihi au haijasihi kila kilichosema ili mradi matukio yafanye nini yaungane upate picha kamili ya ya, ya, ya sira na kadhalika hawajikiti katika fiqhu sira au hawajikiti katika istinbatul fawaid kuzitoa faida ambazo zinapatikana katika sira la wao wanafanya sardan tu mtume saw kwa hivi kawa hivi kawa hivi kawa hivi. Hii manhaj inaitwa almanhaj asirri, na waliopita manhaji haya mathalan Urwa ibn Zubair amepita hii almanhaj asirri, ambao amenukuu sira kutoka kwa Zubair ibn al-Awwam kwa baba yake yani Urwa ibn Zubair anatiririsha ameandika sira kutokana na yale aliyowasikia kutoka kwa baba yake ambaye ni Az-Zubair ibn al-Awwam na kadhalika yale aliyowasikia kutoka kwa mama yake mdogo ambaye ni Aisha radhiyallahu anha na wakati mwingine analeta matukio mengine ya sira ambayo amewasikia kwa wasiokuwa hao lakini sana yani sira ya Urwa ibn Zubair ilikuwa inajikita katika yale aliyowasikia kutoka kwa baba yake ambaye ni Az-Zubair ibn al-Awwam na kutoka kwa Aisha radhiallahu anha hiyo ni manhaji ya kwanza manhaji ya pili almanhaju tarikhi ni manhaj ya tarihi wanaiandika sira kwa kuzingatia tarihi wanaanza mengine mwaka wa kwanza matukio yaliyotokea ni haya na haya na haya na haya na haya mwaka wa pili matukio yaliyotokea ni haya na haya na haya mwaka wa tatu matukio yaliyotokea ni haya na haya yani wanaleta sira na kuiandika sira lakini kwa kuzingatia nini at kwa kuzingatia tarikh mathalan atabari ukenda ukienda utamkuta amepita mapito hayo na kadhalika ibn al-athir amepita mapito hayo kwa kuzingatia tarikh manhaji ya tatu al at-tahlili yani manhaji ya tarikh ina uzuri kwa sababu tunapata kujua yale matukio na nini na tarehe zao yani manhaju tarehe katika ubora wake kwamba yale matokeo yanadhibitiwa kwa tarehe kwa hiyo kwa kupitia almanhaj at-tarihi tunaweza kufahamu an-nasikh wal-mansukh yani nikitaka mathalan kufahamu an-nasikh wal-mansukh nitafua yani ndio maana tumesema sida vile vile inabainisha nini ahkam za sheria, kwa sababu an-nasikh wal mansukh. Mathalan, ukikuta tu aya hii mathalan imeteremka katika mwaka wa kwanza, alafu ikaja ikaja mwingine mwaka wa tatu ikaja kuteremka aya ya pili, utajua kwamba hii imekuja kuifuta hii. Tunafahamiana? Yani mathalan hata tukija katika masala ya haji yani hii eh, inawezekana ikawa kitarikhi, inawezekana ikawa inaishkalia, lakini na kufahamisheni yani namna ambapo namna gani tunaweza tukajua anasi wal mansukh kupitia sira Mtume sallallahu alaihi wasallam haj alipokwenda wakati yupo Madina alisemaje kuhusiana na hofu yani asiyepata hofu avae nini anna alaini avae viatu vi lakini waliyaqta'ahuma au sio avikate yani asfala min alka'bayn avikate vile viatu vyake havikate chini ya vifundo viwili lakini arafa mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa kuhusiana mayalbasu almuhrim akasema tena ana alikuwa hajapata hofu avae nini avae na alai lakini hakusema kwamba afanye nini akate viatu akasema avae na alai hata tutakuta kuna kupingana moja inasema avae viatu na avikate na nyingine anasema la asiyepata hofu avae viatu tu wako baadhi ya ahlul ilmu wengine wanasema yuhmalu almutlaq ala almuqayyad kwa maana hii mutlaq itabebwa katika nini katika muqayyad kwa maana siku zote mtu akivaa viatu inabidi afanye nini avikate lakini tahqiq kwa anayesoma sira anafahamu kwamba hii hukumu ya huku ni nini ni mansukhu ile kule ni nasikh kwa sababu kwanza ile kule imechelewa ni mutaakhir halafu vile vile iliku, ile kule ilikuwa ilikuwa katika jamu kathir mkusanyiko wa watu wengi ambao walikuwa hawako wapi Madina kwenye Arafa watu walikuwa wako wengi haiwezekani mtume sana sana akachelewesha bayani katika wakati ule wa haja kwa sababu wanaofahamu hii walikuwa ni watu wa nani watu wa Madina peke yao kwa hiyo kwa sira vile vile unaweza kufanya tahqiq katika baadhi ya ahkamu za sheria kwa hiyo hasa hasa hasa kwa kutumia hii eh, waloandika katika almanhaj at-tarikh watakusaidia katika hadha aljanib, katika huu upande. Manhaji ya tatu ambayo hii ndiyo manhaji iliyokuwa tunaweza tukasema tukaipa umuhimu, na wanafunzi wanatakikana wabadilishe usomaji wao wa sira uwe katika usomaji wa namna hii, watafaidika sana. Ni almanhaj at-tahlili almanhaj at-tahlili nini maana ya at atahlili maana yake ni kuleta tukio halafu kutoa faida za lile tukio na fiqhu inayopatikana katika lile tukio na yale mazingatio yanayopatikana ndio maana ya almanhaj at-tahlili kwa hiyo wanatoa matukio ya sira halafu wanatoa faida ambazo zinapatikana katika lile tukio mfano ghazwa Badr vita vya Badri wanavielezea alafu mwisho wa siku wanaweka faslun ma yustafadu min ghazwati al-Badr, yale ambayo yanapatikana faida katika ghazwati Badr, wanatoa faida zake ni hizi na hizi, na katika anokuwemo ni haya, na katika mazingatio haya. Hii ni almanhaju tahlili ambayo hii anaitumia Ibnul Qayyim sana katika kitabu chake Zadul Ma'ad. Ukitaka kujifunza hii almanhaj unataka kujua matukio ya sira na yale mazingatio yake na faida zake nenda katika zadul maad ya ibn qayyim anakuelezea akakuelezea matukio baadaye anakutolea na na faida na zile ahkam za sharia zinazo zinazopatikana hii ni manhaj ni muhimu na wewe unaposoma sira usio unasoma katika ile almanhaj asardi kwamba wewe basi wala ile almanhaj atarithi ukawa kwamba wewe unahifadhi taarifa tu mwaka gani umetokea hili lakini pita katika hii almanhaj atahlili hili tukio pana mazingatio gani yanapatikana hili tukio kuna hukumu gani zinapatikana hili tukio kuna faida gani zinapatikana basi utajikuta sira inakufungua katika elimu nyingi sana utajikuta sira inakufanya urajihishe mambo mengi katika hukumu za za kisheria kwa sababu umepita katika manhaji